Pe calvar în fața stâncii unde l-au înmormântat, Stă de veche și îl păzește oastea lașului Pilat, Aleluia, aleluia, îngerii au intonat. Aleluia, aleluia, azi Hristos a înviat.